nk'uko tubisoma mu itanguriro ikigabane cya cumi n'umunani kuva ku murongo wa mbere gushyira ku murongo w'icumi Bega umuntu yakwigenza gute mu gihe abonye abantu bagana urugo rwiwe bega kwakira umuntu w'umushyitsi utazi ko akugendeye bifise insiguro iyihe mu buzima ndoramana mbega hoba hariho inkwirikizi ku bantu bakira abashyitsi babagendeye ibi hamwe n'ibindi nibyo bibazo tujya nino muri kino kiganiro abatumire badufasha kwishyura ibyo bibazo ni Masabo umuvugabutumwa wo mu isengero metodiste libre hamwe na hasani Kirutimana, umuvugabutumwa wo mu idini rya isilamu etienne manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabahaye ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro za kino kiganiro umuvugabutumwa Odiri masabo asigura ko abashyitsi ari abantu usanga aho hose ariko bakeneye ubufasha butandukanye nk'ahantu ho kuryama gufungura n'ibindi n'ibindi ikibazo ni ikibazo ciza gishobora no gutuma abantu baniyumvira gose ko bo bashobora kuba bakira abashitsi cyane batabakira mbega insiguro y'abashitsi niki twisonze bibiliya mu isanzwe abashitsi uravye bibiliya urasanga hariho amajambo amwe ikoresha mu kubavuga cyane cyane ugiye mu rya kera ubona abanyamahanga eh, kenshi bavugwa nk'abantu b'abashyitsi cyangwa bakavantara bibiriya rero yakoresha amajambo atandukanye ariko mu nsobanuro abashyitsi ni bari ngaha iwacu mugabo twebwe tuyisanga turabasangwa mugabo ugasanga bobo n'abashyitsi ugasanga rero barakenera ibintu by'ibanze umuntu akenera mu buzima kugira abeho ugasanga ntibabifise nk'akarorero uburaro canke ivyo kurya canke ivyo kunywa ndetse hamwe hamwe kubera bari ahantu atari wabo ugasanga n'ibibanza bimwe bimwe bikenewe ntavyo bazi bakeneye kwerekezwa kugira ngo bashobore kumenya ivyo bibanza abashitsi rero n'abantu batari wabo n'abantu biyumva ko hari ivyo bakeneye ndetse bakarondera n'ubufasha buva ko basanzwe bari ahantu muri ico kibanza rega umukristo cyangwa uwemeramana yo kwifata gute mu gihe abonye abantu bagana urugo rwiwe n'ubwo batabazi eh, amajambo y'imana abivuga ingene sokuruza mu kwizera aburahamu yakiriye abashyitsi mbere abagobera ntibanashaka no kuzi wiwe ariko arabagobera ngo abakire eh, tubona bibiriya abagiye barasoma iyo nkuru ya sokuruza aburahamu tubona ahubwo baca batanga n'icigwa gikwiriye kuva muri icyo gisomwa aho dusomye mu cete candikiwe abaheburayo igice ca cumi na gatatu umurongo wa kabiri tubona hatwereka ingene dukwiriye gufata abashitsi baje batugana eh, havuga ngo ntimwibagire kugirira neza abashitsi kuko bamwe bagize batyo bahaye indaro abamarayika batabizi rero bibiri ikiduhimiriza ni ukugirira neza abashyitsi kubagirira neza harimwo kubaha ibyo bakeneye harimwo kubitwararika harimwo kubumviriza bishoboka ko ushobora no kubona umuntu ariko arazangazanga ubona yabuze iyo yaja e, ku muntu rero yemera imana w'umukristu akwiriye guca amubaza ati mbega hari icyo mukeneye hari icyo mubuze kugirira neza abashyitsi tutidodomba rero eh, uwo shaka kubisoma bisoma mu gice cya kane umurongo w'icenda mu cete cya mbere cya petero aho hazamwo no kutidodomba aho dukwiriye kubikora tunezerewe tukabikorana umutima mwiza umuvugabutumwa sayi ntakirutimana asigura ko umushyitsi ari umuntu akugendera kugira ashobore gutsimbataza ubushuti mufitaniye cyangwa umuntu akugendera kuzaniye ubutumwa mu ijambo ry'imana iyo havuzwe umushyitsi eh, hashobora kuba havuzwe umuntu ashobora kugendera uwundi muntu ariko e, uyu agendeye uwundi ashobora kuba ari umwe cyangwa uburyo bumwe mu buryo butatu ubwa mbere ni umuntu ashobora kukugendera e, kubera ko ari umuvukanyi kubera ko muri abagenzi akaza kukuraba urwaye akaza kukuraba kumbure kugira ngo ashobore gutsimbataza bwa bucuti muri bya bindi eh, abantu bagenda barakeneraneramwo mugabo kandi hariho umuntu ashobora kukugendera eh, azanywe n'ibibazo azanywe n'ingorane afise nk'utwo aje kugusaba cyane akaba ari ingenzi yiriraniwe yaburaniwe eh, ije gusaba indaro abantu baratahura icyo ari cyo kwakira umuntu akugendeye muri bwa buryo butatu twavuze kumbure bushobora kuba bugenza uyu n'uwundi mugabo kandi mu ijambo ry'Imana naho nyene turasanga ko eh, kwakira umushitsi ari ibintu byagiye biragaragara mbere biranavugwa eh, n'abavugishwa n'Imana berekana akamaro kavyo akarorero niyo nyandiko mwatanze iri muri mu gitabo cyo citanguriro 18 rimwe gushika ku icumi hanyuma igikurikira uravye Aburahamu Imana rugira byose ivuga iti fama labitha e, illa e, anja ahumbi e, anja bi'ijlin hanid ati Aburahamu ntiyatevye yaciye kwakwanya maze kubona arabashitsi bamugendeye yaciye abaronderera inzimano e, ibindi bitabo bivuga ko yabahaye n'amazi yo koga ujya mugigwa wo gutawaza gukaraba kwihumanura bananiwe gufungura byamuteye ubwoba bica bituma rero bamubwira bati ntugire ubwoba twebwe ntitwari duciye hano mugabo tugiye neza na neza muri sodoma na gomora kwa lot ariko duciye hano kugira ngo tuguhe inkuru nziza y'uko uzo umugore wawe sara azobyara umwana w'umuhungu ukamwita isaka urumva ngo rero aba bashyitsi barabashitsi ariko bari bafite ijambo nyamukuru ribagenza muri urwo rugo ariko kandi aburahamu yarashoboye kubakira nabo baca baranyaruka kumubwira ikibagenza kugira ngo eh, atekane urumva ko rero ijambo ry'imana mu bitabo byose harerekanywe uburyo bw'ingene umushyitsi agendeye ahantu yo kwifata mugabo kandi n'ingene uwakira umushyitsi nawe akwiye kwakira umushyitsi abashitsi yaba amuzi canke yaba atamuzi ngo aburahamu ntabwo yakiriye abashitsi ngo kubera yasanzwe afise amabanga jejwe ngo ariko yakiriye abashitsi kubera umutima w'urukundo yari afise umuvugabutumwa udiri masabo mu bisanzwe aburahamu ntiyabikoreshejwe n'igikorwa yoba yari afise ahubwo yabikoreshejwe n'umutima yari afise umutima w'imana umutima w'urukundo kandi turavye nk'uko tubisoma mu cete c'abaheburayo igice ca cumi na gatatu tubona e, umwanditsi w'ico cete ahimiriza abakristu bose kugirira neza abashitsi rero si igikorwa gikwiriye gukogwa n'abantu Eh, bo mu mugwi kanaka kubera igikorwa bajejwe ahubwo n'igikorwa gikwiriye gukogwa n'abakristo bose abantu bemera imana bose kandi ni n'igikorwa kidakomoka hari n'abandi bavuga ngo aburahamu ashobora kuba yarabikoze kuko yari afise itunga ryinshi ariko si igikorwa gikogwa kubera umuntu afise itunga riri kuri uru rugezo ahubwo n'igikorwa gikogwa n'urukundo Eh, iyo umuntu akundana n'igihe yoba afise eh, ikirahuri cy'amazi arumva yogisangira n'abagenzi we kandi yadakundana naho yoba afise ibyuzuye isi yose yamabona ko akehaniwe rero ni ikibazo cy'umutima si ikibazo cy'ibikorwa cyangwa se ikibazo cy'ubutunzi mbega tugiye ku muntu wewe agendera ahantu mbega yogendera ni umuntu atamuteguje kugenderanira mu bisanzwe uyu munsi imico iriko iraduga gusumba iyindi kandi hamwe hamwe usanga bifise n'uruhande rwiza ni uguteguza kugira ngo n'ugendeye usange Eh, akwiteguriye ariko e, eh, mubakiriye mu ngo zanyu muze mubashire mu kibanza e, cabo kibanza kingana ki, ki nabo ntiyagire umuntu muzosuzugura nico gituma we nyene ubwiwe uyu Muhammad igihe kimwe yagendewe n'umwami umwe mu bami bakomeye cyane hajya imaka amusanga aho avyagiye iwe kuko yari umuntu aciye bugufi Muhammad yicisha bugufi ku rugero rudasanzwe yicariye hasi ariko ujya mwami araje mugabo y'Imana muhammad aratahura ko abami ingene basanzwe bicara nuko ibintu nk'ibyo burya yarakuye umugara ikiremba ikaba yarafise mu mutwe aramusasira kugira ngo akicere n'umushyitsi amwakira mu buryo bw'iteka ryiwe ringana nawe naho wewe yari yicaye hasi mugabo amugirira ikintu nk'icyo Umushitsi rero ni ikintu cyo kwitwararika cyane ngo niho n'isi yose izomenya ko muri abigishwa banje gukundana rero gukunda bagenzi bacu ni kimwe mu bintu byerekana imana muri twebwe ni na kimwe mbere intumwa paul yabwiye eh, umwana wiwe timoteyo ko yorabira ko abantu bageze kugera e, tubakomoye mu mugabo umwe no mu mugore umwe aribo bo Adam na Eva ariko kandi caturonsa ko muba imiryango myinshi imigwi myinshi itandukanye mu ntumbero yo kugira ngo mumenyane litaarafu walita'awanu mumenyane mushobore gufashanya e, mushobore kwitanaho mushobore kumariranira utumaro nkenegwa mu buzima mubayemo ku isi rero e, nukuvuga ngo e, umushitsi urashobora kumwakira utamuzi mugabo kandi e, ukamutunganiriza kandi bifise akamaro kwerekana umuco runtu umuco w'Imana umuco w'ubuntu yuko eh, umuntu arinze aba umushyitsi nuko nawe utegerezwa kumwakira kubera ko muri isilamu hari ikintu tuvuga ngo kamatadini tudana ukugiriye mugenzawe niko nawe uzogirirwa ngo kwakira abashyitsi birashobora kuba mu nkurikizi mbi kuko ubu hari abantu bigira bakavantara kugira bagirire nabi ababahaye indaro kugira ngo habeho inkurikizi mbi canke inkurikizi nziza bivana n'uyo yakiriwe uwo ari we nuko aba yiteguye nuko aba ameze kumbure n'intumbero zo kugira urwo rugendo ngaho hantu canke kuza kuba umushyitsi aho hantu niyo ari umuntu mwiza agenzwa n'ibyumvikana n'ibimugoye nk'ibyo twavuze umushyitsi aje umumenye mwidondorane umenye iyo ava umenye iyo ajya mbere wanashaka binabaye ngombwa eh, umuntu abe yonamenya umwidondoro wiwe biciye mu kuraba ibimuranga eh, karangamuntu niko ibintu nk'ibyo hoye kandi umuntu abishyitse akaba yonagira n'amakenga kuko bigaragara neza yuko eh, kumbure umwidondoro wiwe wamaze kwakirwa ubutegetsi bwamenye ko ari ngaho bica bituma nawe nyine ashacoba eh, nicyo gituma rero uyu mwitwarariko urashobora kubaho kugira ngo ibijyanye no kwakira umushyitsi bishobore kugenda neza muri za nyungu ntibizane ingorane ku musangwa cyangwa ntibizane ingorane mu kibano umuvugabutumwa wa diri Masabo asigura ko kandi aho haraciye abaherezi haraciye abalewi haraciye abantu batari bake ntibagira icyo bamufasha ariko hacaca n'umusamariya Eh, haca umusamariya mu bisanzwe abasamariya baranenana baranenana n'abayuda ariko wewe aca mugirira imbabazi ahubwo aramwitwararika amukorera byose ibyo akeneye inyigisho irimo rero ni gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda natwe rero dukwiriye kubitwararika kandi iyi ni impanuro noha bakino kino gihe eh, muri iki gihe twitwararika rwose iby'imibereho yacu n'imiryango yacu mbere n'utwegereye uwo dusanzwe tuzi akeneye gufashwa ugasanga ntitumufasha nkanswe rero umuntu wewe tutazi ugasanga wewe duca dushiburira hirya aho ubona ko n'iki cyo gutanga indaro cyabaye ndanse kuri twebwe tuba twumva ko tugomba gukora icyo gikorwa cyo gufasha abantu batandukanye nagomba guhimiriza abatwumviriza bose ko bo bikorana ubwenge muri iki gihe hari abagizi ba nabi basigaye bisunga ikinyene kugira ngo bagirire nabi abantu b'imana ugasanga umuntu uramwakiriye atari uko yarabuze aho aryama mugari uko afise intumbero yo kuza kukwiba eh, ugasanga rero hamwe hamwe biratosekaza uwo mutima wo gufashanya ariko nagomba guhimiriza abantu batwumviriza ko aho kureka uwo mutima wo gufashanya ahubwo twobikorana ubwenge ntiduhagarike gufashanya ariko tubikorana ubwenge dukorane n'abatware hanyuma eh, ibyo eh, biba byatunganijwe neza tubikurikirane kugira ngo Eh, ntiduhave tugira ingorane zivuye ku kudakorana ubwenge iri banga ryo gufasha abandi kandi nkahimiriza n'abo bagira umutima wo kugirira nabi ababafashije nabo nyine bari bakwiriye kwikebuka kuko icyo ni kintu kibi gitukisha imana ariko hejuru y’ivyo kinatuma uwo wewe wituye uyu munsi ukamugirira nabi bikugarira imiryango ko ejo uzoba ukeneye ugufasha ukamubura rero ni byiza ko abantu eh, bitwara runtu cyane cyane bakubaha cyane umuntu afise umutima wo neza kuko igihe umutima wugwira mu isi isi yoba paradizo ni hano hagarukiye kino kiganiro nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha mugira amahoro y'Imana hiwanyu murakoze Isobanuro y'ijambo ry'Imana Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro